long winded, running through this life like it was mine. Never settling, but setting every goal high. 1,000 burpees on the path to my own destruction or success. But what is a mistake without the lesson? See, the best teacher in life is your own experience. None of us know who we are until we fail. They say every man is defined by his reaction to any given situation. Well, who would you want to define you? Someone else? on yourself. Whatever you do, homie, just give your heart to and stay strong. Yeah. این چاقالا سه سال دنبال ما ستاره دنباله دارم من جشن میگیرم واسه ویکتوریامو الان دیگه شده دنیا به کامم سر تان تاون ما فکن هاوس And I get it like a motherfucking boss نمیشناسم خدا اصلا نمیخورم به خدا قسم ولی واسه رشد بیشتر من گل میزنم و پشت 18 بعد بام داور هست چند متر تو آفساید ولی باز میزنم به سانتا سر من خیلی خوبم مرسی کم ندارم تو باکم بنزین پخته گلم پیادم من نخبه المپیادم وسعت داره قلم هم کوتاه نمیام قدم بلنده رد واسه من بیزنس نیست نمیخونم وقتی تو بیت هست نیستش هی میشه تو سرم بیت ریپلی باز ببینم یا که ملودیش میره چه تو پیش میده دل و ریش یا که میره ملو پیش آره اعتراف میکنم کوچی کوچیک همم جز سوره اونایم که میذارن صف پشتم بعد وایسه تو صف پشتم آخه ترسیدن از جمله ها تعطیل ترم از جمعه ها دورم آدم موزیک کمه این خصلت موزیک کمه دفاع میکنم با گارد بسته از چونم با کارد دست سنجونم میشکافم روز مغز مریضتونو بیان ببوسی دست رئیستونو آلو از هم دستم هم سرم من با هم دستم هم سرم ببین میخوام بهت بگم ایده آلمو میخوام به هم بریزم با یه ایده آلمو پول میدم نی نه طول میدم ارزینی حرفان پود میشن خو خب بینی بالا میرم غول میشم تو ترسیدی نه تو مثل دشمن چی روشن شکی نی هر بار گوش میدم خو حرفی نی چو کوچی کوچیکن و نی تو رپم فلیز نپریم وگرنه میکنم تو نپریز من خود عرش میدستم همونی که همه ازش میپرسن الگوی همه پرپول چپم به کسی نمیگم فرمول رپمو من اگه صرف بشم بر فرض مثال دوباره صد میشم در عرض یه سال دیگه هیچکی نی بگرده با چون کسی نمیرسه به گرد پام حتی وقتی جاده گردش به چپه من میرم راست بردش به چپه ولی تو ته جد ولی هر جد بدی صدات بدنی لحظت ولی ملاد پر ملاد روشن شد برات که می نویسم و و می نویسم سر تا مادفاکو می نویسم وقتی میام اینو می میزنم سر می میزن پیچ پیچید من پیچیدم رو کاغذ کلی کلمه یه رپیچیدم آخرش چی هیچی حس اصلا کپی کم رنگتر میشه هر فوتوکوپی ها پس مونده جا مال توشه بهتر پس مونده ها مال توشه وقتی به چشم افتاد محلتون چشم افتاد من هوشیارم دلم قرصه تو منگی چو تو دلت قرصه تا روشن نشی نمیره پایین زیپو منم میکشم پایین زیپو روشن کنترل تو حفظ کن کنترل تو یکم باهستر بازی کنترل تو حفظ کن کنترل تو